Bon venon en la nova iaro. La jus passinta iaro, 2023, estis lau multai aspectoi malbona iaro. La agresa milito de Rusio contra Ucrainio dauris. En Israelo cae en la Palestina zono de Gaza, explodis cruela milito, la monda temperaturo atingi sian gis nunan maximumon. Sed almenau la cron viruso ne plu terurigis la mondon, cio mildigis la socia intensioin en la trafitae landoi, cae cio tiel reductas la chansoin de dictatoremae politicistoi transpreni potenzon. Do, kion ni povas esperi pri la nova jaro. Nu, kvankam la milito kontra Ukrainio ankoraŭ daŭros ankaŭ dum ĉi tiu jaro, la monda ekonomio stabiliĝos. Oni jam vidas, ke la i por nafto kaj gaso revenis al la nivelo antaŭ la milito en Ukrainio oni successis grand parte sendependigi de la russa gasso, cio estas bona, ne nur por la finanzoi de landoi ciui besonas gasson, set ancau por la climato, char la fossiliai energi portantoi nun estas pli cae pli anstatauigatai per renovigebla energio el suno cae vento la costoi por fotovoltai installajoi draste reductigis. Char in Cinio, la producto capacitoi de la industrio crescegis, cae tiui paneloi nun inundas la Europan mercaton. Tio conducas al positiva effecto, che la transiro al renovigebla energicer pado funccias nun signife pli rapide, cae cio tiel ancao helpas atingi ancora o la celon delimigo de la temperatura altigio sur la tero al du gradoi Celsiuso. Electrai automobiloi nun pli cae pli conceros la mercaton, char nun oni ancao comensis producti suffice malgrandain automobiloin, hiui amasse anstatauigos la gisnunain benzinain cae dieselain automobiloin. Novai baterioi iam ebligas atingi pli longain distanzoin, cio ancau mildigas la problemon de la besonata infrastructuro por la rechargado de baterioi ancao la costoi por la batterio e malaltigios pro utiligo de novai materialoi, ciui estas unu flanque pli medicon venai, ca ciui ali flanque costas mal pli en la productado. Cio tio estas mal bonai novajoi por la productantoi de fossiliai energii portantoi, char iliai en spesoi mal crescas cae la militemai dictatoroi havos mal pli da mono por daurigi multe costan militon. Tiel la socia situazio en multae landoi stabiligios. Tensioi mildigios, cae la cultura vivo pli cae pli normaligios. Tio estas rimarcebla ancaujam jam ce venontai esperanto eventoi en Croatio ocasos fine de junio, Croata Esperanto congreso sur insuletto proxime alla Dalmatia urbo Šibenik. Do esperantistoi povos mult flanke giui esperantan vivon dum unu semaino en tre alloga loco. Tio estas bona signo por la plua cresco de nia lingvo. Do ni bonvenigu la novan jaron.